Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame Allahu subhanahu wa ta'ala rob i njegov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame neka je salavat i selam na njega na njegovu časnu porodicu sve ashaabe i sve muslimane koji slijede u dobru do sudnjega dana <clears throat> šejh Muhammed ibn Abdil Wahab rahimahullahu ta'ala u svojoj kratkoj sažetoj ali tekako vrijednoj poslanici brošuri usulu thalase, tri temeljna načela. U prva dva dijela svoga uvoda govorio je Rahimahullahu ta'ala o bitnim pitanjima koja moraju poznavati svaki musliman i muslimanka. Moraju poznavati, čvrsto biti ubijeđeni u ta pitanja i moraju svakako primjenjivati u svome životu, u praksi, potvrđivati svojim dijelima. Pa šejh Muhammed ibn Abdel Wahab, rahimahullahu ta'ala, <clears throat> u prvom dijelu tog svog uvoda, spomenuo je četiri pitanja koja moraju poznavati i moraju imati pri sebi svaki musliman i muslimanka. Teško je zamisliti muslimana i muslimanku bez poznavanja čvrstog ubjeđenja i dokazivanja dijelima tih pitanja. Odnosno, ne mogu se ni smatrati muslimanima i muslimankama. Pa je autor Rahimehullahu Teala na prvom mjestu spomenuo obavezno šerijatsko znanje, neophodno šerijatsko znanje. Prije nego što je spomenuo sva ova pitanja, rekao je jeđibu alejna, obaveza je svima nama. Dakle, govori se o onome što je neophodno od svih ovih pitanja da moraju poznavati svaki musliman i muslimanka. Pa stoga na prvom mjestu spominje obavezno šerijatsko znanje. Dakle, postoji šerijatsko znanje koje je obavezno svakom pojedincu, sve jednom muškarcu, sve jednoj ženi, muslimanu i muslimanki, i to se zove fard ain ili vajibul ain, obaveza dakle po svakog pojedinca, dok postoji šerijatsko znanje koje je obaveza samo određenim ljudima. Obaveza je da se određeni ljudi poduče tim pitanjima i da podučavaju druge. I to se zove fard kifaje ili vađibul kifaje, odnosno to je obligatna dužnost zajednice muslimana. Ukoliko neko od muslimana poduči se tom znanju, grijeh, će spasti sa ostalih muslimana. I taj koji se podučio tom znanju, dakle, tim detaljima, podučavaće druge muslimane kada budu u potrebi, kada se nađu u situacijama, kada im je potrebno da se pojasne njima ta pitanja. Dok, dakle, postoji obavezno šerijatsko znanje, obavezno svakom pojedincu, svakom muslimanu i muslimanki. Pa autor kratko od tog obaveznog šerijatskog znanja ponovo spominje ono što je najobaveznije. Pa kaže marifetu Allahi o marifetu nebijihi o marifetu dinil islami bil adilla To neophodno šerijatsko znanje kojeg moraju posjedovati kod sebe svaki musliman, svaka muslimanka jeste spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala, čvrsto objeđenje u Allaha djela jalaluhu. spoznaja njegovog vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame i spoznaja vjere Islama, Kako sve ovo treba spoznati svaki musliman i muslimanka bil edille s dokazima, a dokaz jeste ono što kaže Allah i što kaže njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasallame i što to prokomentarišu njegovi ashabi, pojasne njegovi ashabi. Kao što kaže Ibn al Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj poznatoj nuniji, al ilmu kale Allahu wa kale Rasuluhu, kale sahabatuhum ulil irfani, mel ilmu nasbuke lil khilafi sefaheten bejna Rasuli o bejna qavli fulani. Znanje jeste ono što kaže Allah, što kaže njegov poslanik, što kažu ashabi, jer su oni bili ti koji su svjedočili svemu, objavi Kur'ana, objavi sunneta, pojašnjavali su to na najprimjereniji način, najdosljedniji način primjenjivali u praksu i to je dakle znanje, a ne, nije znanje, već je suludost, već je sefe, već je ludost da čovjek ostavi riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, a prihvati se riječi nekog drugog jeli čovjeka. Kao što kaže Ibn Al-Qaim rahimahullahu ta'ala otprilike ovako u svojoj nuni. Dakle, čovjek, svaki muškarac, svaka žena, musliman i muslimanka moraju poznavati Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog vjerovjesnika Muhammeda alaihi salatu wa salam i vjeru islam koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i s kojom je jedino on djelle djelaluhu zadovoljan pa nam je propisao ovu vjeru da putem nje obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala i da putem nje budemo predani njemu djelle djelaluhu, sve ovo moramo poznavati s dokazima iz Kur'ana i sunneta, dakle ovo znanje mora se poznavati, mora se biti ubijeđeno u njega, nije dozvoljeno da prilikom upoznavanja ovih pitanja slijedimo slijepo određene ljude. Nekoga da slijedimo slijepo, nije dozvoljeno slijepo slijedjen taklid u ovim pitanjima. Zatim na drugom mjestu spomenuo je ono što moraju imati pri sebi svaki musliman i muslimanka, jeste rad po ovim pitanjima. Kada čovjek spozna komu je gospodar, ko je Allah, ko je Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam, koja je to vjera Islam, kada sve to spozna s dokazima, obaveza mu je da radi po tome. Šta će čovjeku, šta će muškarcu, šta će ženi, muslimani, muslimanki vrijediti i hoće li se smatrati muslimanima, ako dakle budu sve ovo spoznali, zatim se okrenuli od svega ovoga ne budu to dokazivali svojim dijelima, ne budu to dokazivali u praksi u svome životu, ne budu radili i dokazivali svojim dijelima da su doista ubijeđeni da im je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, da se okreću samo njemu, da se predaju samo njemu, da samo ibadet čine Allahu subhanahu wa ta'ala i da ta ibadet čine onako kako je to činio Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, a to je ono što se zove Islam ništa im neće vrijediti, već naprotiv, to će biti samo dokaz za njih. Ukoliko budu sve ovo poznavali, a ne budu radili po tome znanju, to će biti dokaz za njih. Kao što o tome postoje brojni šerijatski tekstovi, govore u prilog tome, a i mi smo dobrim dijelom spominjali pojedine od tih <clears throat> tekstova. Zatim na trećem mjestu autor Rahimahullahu Teala spominje ono što moraju pri sebi imati svaki musliman i muslimanka jeste davetu ilihi, pozivanje svemu ovome, pozivanje da se spozna Allah subhanahu wa ta'ala, da se spozna njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam i da se spozna vjera Islam sa dokazima i da se radi po svemu tome. Moramo dakle pozivati, to je obaveza svima nama, obaveza svima nama, svakom muškarcu i ženi, svakoj, svakom muslimanu i svakoj muslimanki je obaveza da se, da, da dakle pozivaju svemu ovome, jer je obaveza na prvom mjestu da ljudi spoznaju svog gospodara, spoznaju svoga vjerovjesnika, spoznaju vjeru islam, jeli, pa sve ono što vodi do ispunjenja te obaveze jeste obaveza. Kako da ljudi upoznaju ako im niko e, ne bude dolazio, ne bude ih pozivao, ne bude im objašnjavao, ne bude im spominjao dokaze iz Kur'ana i sunneta koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, koji govore o njegove vjeri i njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, stoga, dakle, pozivanje ovim pitanjima i radu po ovim pitanjima je također obaveza. I četvrto pitanje, četvrta stvar koju moraju pri sebi imati svaki musliman i muslimanka jeste strpljenje na svemu ovome. Strpljenje na svemu ovome, na pozivanju da se spozna Allah subhanahu wa ta'ala, da se spozna vjerovjesnik alihi salatu wasalam, da se spozna vjera islam, da se radi po svemu tome, da se pozivaju drugi, jeli svemu tome i narošto dakle da se strpljenje ima prilikom pozivanja, jeli potrebno je strpljenje kod svakog muslimana i muslimanke na svemu ovome. Nije, dakle, neće čovjeku ništa vrijeti ukoliko spozna svoga gospodara i sve ostalo, zatim bude radio po tome, bude pozivao određeno vrijeme, a zatim izgubi strpljenje, ponestane mu sabora i sve to ostavi. Sve ostavi. Pa ostavi prije svega poziv, pa onda malaksa, njegov iman se smanjuje, popušta, popušta, popušta, toliko da i on počne ostavljati rad, po onome što je spoznao i zatim jeli dođe u pitanje njegova spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog vjerovjesnika alihi salatu wasalam i njegove vjere Islama. Pa autor rahimahullahu ta'ala obaveznost ovih pitanja pojasnio je riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno dokazao je riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-Asr, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže u vama dobro poznatoj suri Al-Asr, in al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tavasav bil haqi wa tavasav bil sabr. Tako mi vremena u istinu svaki čovjek, al-insan, svaki čovjek, ovdje određeni član L jeste za istigrak, za sveobuhvatnost. Doista svaki čovjek je na gubitku, svaki muškarac, svaka žena. Sutra su na gubitku. Zasigurno će propasti sutra na sudnjem danu sve jedan čovjek, sve jedan insan. Illa ledine, osim onih. Spasit će se sigurne propasti sutra na sudnjem danu ko? Oni koji budu vjerovali. Illa ledine, amenu oni koji budu vjerovali. A ne može se vjerovati dok se ne upozna iman. Ne može se vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala dok se ne spozna Allah subhanahu wa ta'ala. Ne može se vjerovati u poslanika alihi salatu wasalam dok se on ne spozna, dok se ne nauče bitne odrednice o njemu sallallahu alihi wa alihi wasalam. I također ne može se prizivati islam i tvrditi da je neko musliman, a i ne poznaje svoju vjeru, jeli ne zna uopšte šta znači vjera islam i na čemu se ona temelji u amiru salihat i oni koji budu radili dobra djela, odnosno dobrim djelima dokazivali svoj iman, vatevasav bil haq, vatevasav bil sabr. I oni koji budu oporučivali, savjetovali, pozivali istine, a najveća istina jeste da se spozna Allah subhanahu wa ta'ala, da se spozna njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam, da se spozna vjera islamskoj kojim je Allah djel, djelalu jedino zadovoljen, vatevasav bil sabr. I koji oporučuju, pozivaju na strpljenje jedni drugi. Pa autor, rahimehullahu ta'ala, sa ovom plemenitom surom Allaha Đalla Đalalu dokazao je obaveznost prethodno spomenutih pitanja. Dakle, onaj ko želi da se spasi sutra na sudnjem danu mora imati pri sebi ove osobine. Stoga je nakon ove plemenite sure spomenuo riječi imama Šafije, rahimehullahu ta'ala, Muhammeda ibn Idrisa, rahimehullahu ta'ala Šafije, kada je rekao da Allah subhanahu wa ta'ala pored sure Al-Asr nije objavio ni jednu drugu suru koja ljudima govori kako da se sutra spase na sudnjem danu, ova sura El Asr bila bi, bila bi dovoljna, jer je u njoj kratko, sažeto, jednostavno, lahko, jeli, pojašnjeno kako da se čovjek sutra spasi na sudnjem danu, a svjesni smo da cijeli Kur'an o tome govori i cijeli sunnet o tome govori. Međutim, da je Allah subhanahu wa ta'ala samo ovu suru posvetio tome spasu na sudnjem danu sutra, jeli, ona bi bila dovoljna. Zatim je spomenuo riječi Muhammeda ibn Ismaila al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, koji je slično rekao da znanje je najprče, da je znanje prije riječi i dijela. Al ilmu qabla al qavli wal ameli. Znanje dolazi prije riječi i dijela, zatim je to dokazao riječima Allaha subhanahu wa ta'ala 19. ajetom iz sure Muhammed fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa wastagfir li dhanbik. Znaj, saznaj, nauči, svati, budi ubjeđen da nema drugog Boga osim Allaha jalla jalaluhu, a zatim traži istighfar, a zatim govori astagfirullah, traži oprosta za svoje grijehe. Dakle, prvo saznaj, prvo nauči, prvo imaj znanje, a zatim čini dijela, zatim izgovaraj riječ. Zatim je autor Rahimehullahu Teala u drugom dijelu svoga uvoda spomenuo još tri stvari koje moraju poznavati svaki musliman i muslimanka, također, dakle, to je njima obaveza. I obaveza je da se poduče tome, dakle, iz ovih riječi, da se poduče tome zaključujemo također da nije dozvoljeno slijepo slijedjenje u ovim pitanjima. Da se poduče tome, da imaju znanje o tome i da rade po tome. Pa je autor Rahimahullahu Teala kao petu stvar, jeli, kao peto pitanje, nadovezujući se na na četiri pitanje, da kažemo peto pitanje, kao peto pitanje spomenuo je dosljedno slijedjenje poslanika, sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame, kada je rekao, en Allahe tabaraka wa ta'ala, khalaqana wa razakana, wa lam jatrukna hamela, bel arsela ilajna rasulan, fa Ata'ahu dehalal džennah, omen asahu dehalal nar. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio, obskrbio brojnim svojim blagodatima, međutim nije nas prepustio samima sebi, već nam je poslao poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallame, pa komu bude pokoran, komu bude poslušan, ko se bude odazvao njemu, koga prihvati za vjerovjesnika i poslanika i prihvati njegove naredbe i njegove zabrane, bude se pokoravao ono što naređuje i ostavi ono što on sallallahu alihi wa alihi wasallame zabranjuje, ko bude vjerovao u sve ono sa čime je došao Allahov poslanik alihi salatu wasallam i ko bude obožavao Allaha dželle dželaluhu samo onako kako je to činio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam takav će ući u džennet. Omen asahu dahalan nar. A onaj komu bude neposlošan, nepokoran, koga ne prihvati za poslanika, ko ne bude radio po njegovim naredbama i bude kršio ono što Allahov poslanik alaihi salatu wa salam je zabranio, ko ne bude vjerovao ono sa čime je došao Allahov poslanik alaihi salatu wa salam taj će zasigurno ući u vatru, u džahnem, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahnema. Kao što je prejasno i rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, svi ćete vi ući ili sve jedan e, član moga ummeta ući će u džennet illa men eba, osim onoga koji odbije. Pa su prisutni začuđeno upitali, zar ima neko da će odbiti da uđe u džennet, pa je rekao, men atani dakhala al janna wa omen asani faqad aba Onaj ko mi bude pokoran, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a onaj ko mi bude nepokoran, neposlušan, ta je odbio da uđe u džennet. Pa autor Rahimehullahu Teala također ovu činjenicu nije izvadio iz svoje glave, već je to dokazao riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je rekao inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa fa'asa fir'auna ar-rasula akhadnahu akhdan wabila. Dakle, riječi Allah subhanahu wa ta'ala i sure Al-Muzammil 15. 16. ajet činim ili El Mudathir. Doista smo mi vama poslali poslanika koji će biti svjedok protiv vas. Zašto? Zato što smo vam poslali poslanika koji je u detalje pojasnio vjeru. U detalje pojasnio vjeru s kojom je Allah Jelle Jelaluhu zadovoljan. Kao što kaže Abu Dhar radijallahu ta'ala, nije preselio Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, a da nas nije obavijestio čak i onoj ptici koja se kreće na nebesima. O svemu nas je podučio. O svemu nas je obavijestio, stoga nam je obaveza vjerovati u sve to, pa kada nas je podučio čak i o toj ptici koja se kreće po nebesima, kada nas je podučio kako da ekremekumullah, uadjallakumullah, obavimo malu nuždu i veliku nuždu, onda zasigurno Allahov poslanik alihi salatu wasalam do u detalje nam je pojasnio i ukazao nam na najveličanstveniju stvar, na tauhid i u detalje nam je pojasnio i ukazao upozorio na najopasniju stvar širk, smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim u ibadetu ili nečemu drugom što je svojstveno samo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa autor rahimahullahu ta'ala dokazujući ovu činjenicu riječima Allaha subhanahu wa ta'ala kao da želi da kaže da će završetak sljedbenika ovoga umeta koji se ne odazovu Allahovom poslaniku alaihi salatu usalam biti isti kao što je bio završetak i faraona, odnosno stradaće, stradaće sve jedan, jeli ko se ne odazove Allahovom poslaniku alaihi salatu usalam ne prihvati ga za poslanika. Kao što dalje kaže, mi smo vam dakle poslali poslanika koji će biti svjedok protiv vas kao što smo poslali faraonu poslanika, koga Musa alaihi wa nebina salatu usalam, šta je bilo sa faraonom, jeli se odazvao poslaniku, Musa'u, alaihi wa la nebina, salatu wa salam, ne. Kaže Allah, jalla fa fa'asa fir'aunur rasul. Međutim, Faraon je bio nepokoran poslaniku, odmah mu je dakle bio nepokoran, neposlušan, nije mu se odazvao, fa fa'ahadnahu ahdem vabila. I mi smo ga uzeli, kaznili na najžešći način, kao što je poznato kako je kažnjen na Dunjaluku, a zatim također kažnjava se i u Berzehu, kao što kaže Jelle Jalaluhu za faraona i njegovu svitu, an naru ju'radune alejha guduvan wa ashiya. Oni se izlažu jutrom i večeri džehennemskoj, džehennemskoj jeli vatri, wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadd al-adab. Kada nastupi sudnji dan, onda faraona i njegovu svitu uvedite u najveću najveću kaznu. Pa autor Rahimahullahu Teala spominjući ove riječi želi ukazati zasigurno da onaj koji se ne odazove Allahovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam može očekivati sličan završetak. Zatim, šestu stvar koju moraju poznavati svaki musliman i muslimanka, moraju imati pri sebi, dakle raditi po tome, moraju biti svjesni jeli, i dokazivati svojim dijelima da su ubjeđeni u tu činjenicu, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan da mu se neko smatra ravnim, u ibadetu, odnosno da se ibadet čini pored Allaha subhanahu wa ta'ala nekome drugom, pa makar taj drugi bio melekun muqarrabun, najbliži melek, najodabraniji melek, melek Džibril, wala nabijun murselun, pa makar taj bio i poslani poslanik Muhammed alaihi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan da se bilo kome pored njega Đelle Đelaluhu uputi bilo šta od ibadeta, a ibadet jeste, kao što smo spominjali, sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli, čime je zadovoljan od riječi i dijela, bilo tajnih ili javnih, sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli, na takav način smatra se ibadetom. I također druga definicija pojašnjava ovu da sve to od riječi dijela javnih ili tajni kojima Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i koje voli moraju biti urađeni uz potpunu pokornost, popraćenu potpunom ljubavlju. Dakle, da čovjek sve te riječi, sva ta dijela, sve te radnje čini uz potpunu pokornost, onako kako je to činio Allaho poslanika alihi salatu wasalam i da sve to poprati sa potpunom ljubavlju, da to ne čini mrzovoljno, jeli, e, mrsko ili slično. Dakle, to su definicije ibadeta. I Allah subhanahu wa ta'ala ništa od toga ne želi ne voli, nije zadovoljan, da se bilo šta od toga uputi nekome drugom, makar taj drugi bio najodabraniji melek, makar taj drugi bio najodabraniji poslanik, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salime, pa onda, šta mislite, dakle, o drugima koje ljudi na ovakav način, ne neudubillahi ta'ala, obožavaju, obožavaju danas na Dunjaluku. Dokaz tome, autor rahimahullahu ta'ala kaže, dokaz ovoj činjenici jeste, wa annal mesajide lillah, fela tad'u me Allahi ahada. O 18. ajati sure Al-Jin i doista su mesčidi samo Allahovi, samo radi Allaha. Dakle, mesčidi kuće gdje se čini ibadet, mjesta gdje se čini ibadet, samo su Allahovi ili radi Allaha, odnosno na takvim mjestima, a mesčid je cijela zemlja, ili na takvim mjestima, ibadet se čini samo Allahu Jalla Jalalu, stoga ponovo potvrda فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدَ Stoga nemojte dozivati nikoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Došla je neodređena riječ ahadan, ahada, dakle nikoga drugog. Mako taj drugi bio, nemojte ga dozivati, nemojte mu činiti ibadet pored Allaha subhanahu wa ta'ala. I sedma stvar, sedmo pitanje koje autor Rahimahullahu ta'ala spomenuo, kaže enne men atar rasula wa vahed Allah la yajuzu lehu mu valatu men hadda Allahe wa rasulehu walau kane akrebe qarib. Onaj koji je poslušan pokoran poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam i koji je obožava samo Allaha jalla jalaluhu, njemu nije dozvoljeno, dakle, najbitnije osobine vjernika, koji ima kod sebe ove osobine, njemu nije dozvoljeno da prijateljuje sa onima koji neprijateljuju sa Allahom Đele Đelelu njegovim poslanikom, sa onima koji se okreću od Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika, sa onima koji preziru Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog, njegovog poslanika. Pa makar ti koji neprijateljuju sa Allahom njegovim poslanikom bili i najbliži rod vjernika. Vjerniku nije dozvoljeno da prijateljuje, da osjeća naklonost, da osjeća prisnost, da osjeća ljubav prema takvima. Dokaz tome jeste ajet 22 iz sure Al-Mujadala. Kao što kaže Jalla Jalaluhu, la teđidu qavmen. Allah subhanahu wa ta'ala obraća se svome vjerovjesniku, poslaniku, Muhammedu alaihi salatu wasalam, la teđidu qavmen, nećeš naći ni jednog čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala obraća se svome vjerovjesniku, Muhammedu alaihi salatu wasalam, kaže, la teđidu qavmen, nećeš naći ni jednog čovjeka, ju'minuna billahi wal jevmi l'akhir, koji vjeruje u Allaha, i vjeruje u posljednji dan, koji istinski vjeruje u Allaha i vjeruje u posljednji dan, vjeruje u sudnji dan, vjeruje u proživljenje, vjeruje u ahiret, da takvi ljudi prijateljuju sa onima koji su neprijatelji Allaha i njegovog poslanika. Nećete naći iskrene vjernike u Allaha i posljednji dan, sudnji dan, da prijateljuju sa sa neprijateljima Allaha i njegovog poslanika, sa onima koji preziru Allaha i njegovog poslanika. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ Pa makar ti, koji su neprijatelji Allaha i njegovog poslanika bili njihovi očevi, bili njihovi sinovi, bili njihova braća ili bližnja rodbina. Nećeš ih naći da prijatelju, iskreni vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala i oni koji vjeruju da će se ponovo vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da će se desiti proživljenje da će se desiti nagrada i kazna, obračun za dijela i vrati se ponovo Allahu subhanahu wa ta'ala i uživanju kod njega djela djelaluhu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da su lišini od takvih ili dakle kazni kod Allaha subhanahu wa ta'ala Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva njegove djela djelaluhu kazne Oni koji istinski vjeruju u sve to ne mogu prijateljovati sa neprijateljima Allaha subhanahu wa ta'ala, sa nevjernicima u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika, pa makar to bili i njegovi najbliži. Očevi, njegov babo, njegova majka, njegov sin, njegova kćerka, jeli i drugi iz bližnje rodbine. Oni koji takvi budu, koji iskažu svoje neprijateljstvo prema njima, prema nevjernicima Allaha subhanahu wa ta'ala, u srcima takvih Allah subhanahu wa ta'ala upisao je iman, usadio je iman i pomogao ih svojom objavom, pomogao ih pomoći od sebe i وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا I Allah subhanahu wa ta'ala će takve uvesti u džennetske bašće kroz koje rijeku kroz koje teku džennetske rijeke u kojima će ostati vječno radi Allahu anhum wa radu anh Allah je njima zadovoljan, zašto? Zato što su oni dali prednost Allahu subhanahu wa ta'ala i Allahom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam na dunjaluku iskazali su ljubav Allahu dželle dželalu i svemu onome što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala ljubav Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam sve što dolazi od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam makar na drugoj strani protiv njih bili njihovi očevi, njihova braća, njihovi sinovi, njihova bližnja rodbina, pa je Allah subhanahu wa ta'ala njima zadovoljan, njima zadovoljan zbog toga, a i oni su zadovoljni Allahom subhanahu wa ta'ala zbog onoga čime ih je nagradio, nagradio na ahiretu. Ulaike hizbullah, ela inne hizballahi humul muflihun, to je Allahova stranka, Allahova partija, a doista Allahova stranka jesu oni koji će zasigurno uspjeti. Dakle, to je ono što je otprilike prethodilo u dva časa iz akideta komentara brošure poslanice tri temeljna načela. Zatim u trećem dijelu svoga uvoda autor rahimehullahu ta'ala govori o hanefijetu, jedinoj ispravnoj vjeri koja je naređena svim vjerovjesnicima i poslanicima i svim ljudima nakon njih da je slijede. Pa kaže autor rahimehullahu ta'ala i'lam, znaj, prethodilo je pojašnjenje ove riječi kada se ova riječ upotrebljava, kada nakon nje dolazi nešto što je mnogo bitno. Pa kaže autor, i'alam, aršadak Allahu li ta'atihi, Allah te uputio na pokornost njemu. Allah te uputio na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, njemu subhanahu wa ta'ala. Ovo je ponovo dova šeha Muhammed ibn Abdel Wahaba rahimahullahu ta'ala za svakog onog koji bude čitao ovu brošuru, koji bude želio da se okoristi njome. Ovo je dova autora rahimahullahu ta'ala i kao što smo na početku rekli, na ovakav način trebali, bi, trebali bismo svi mi postupati. Allah te uputio, Allah te uputio, iršad jeste upustvo na ono što je ispravno. Ili nakon upustva postojanost, održivost, čvrstina na korisnom znanju i dobrim dijelima. Allah te dakle uputio na ono što je ispravno, sačuvao te na korisnom znanju i dobrim dijelima. To takvo tumačenje jeste kada se spomene samo iršad. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje Uh, ovdje se dakle spomnje pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala autor rahimahullahu ta'ala spomnje pokornost Allahu djela djela pa kaže Allah te uputio na pokornost njemu na pokornost njemu dželle dželalhu. Pa dakle ovdje može da se e, koristi ono prvo tumačenje, a svakako dakle i ovo drugo na pokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle sve ono taat, pokornost jeste sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se odazovimo tome i da ostavimo sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zatim kaže autor dalje, pojašnjavajući hanefijet. أن الحنفية ملة إبراهيم an ta'bud Allahe muhlisan lahuddin. Dakle, znaj, Allah te uputio na pokornost njemu i učvrstio te u toj pokornosti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znaj da je hanefijet Ibrahimova vjera da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno samo njemu ispovjedajući vjeru. Znaj da je hanefijet Ibrahimova alihi wa la nebina salatu wasalam vjera da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno samo njemu ispovjedajući vjeru. Riječi hanefijet, riječ hanefijet dolazi od riječi hanif. Hanif. A hanif ima značenje maila, odnosno onoga koji se okreće od svih lažnih božanstava nakon što ga sve poziva njima, nakon što ga sve poziva njima, on se iskreno okreće od svih njih ka Allahu Đelle Đelaluhu jednom jedinom istinskom bogodostvenom obožavanja. Dakle, Hanif jeste onaj koji se okreće od lažnih božanstava ka jednom jedinom istinskom bogu Allahu Đelle, Đelle Đelaluhu. Millete Ibrahim, dakle vjera Ibrahimova. Hanif jeste bio Ibrahim, alihi vala nebina salatu uslam, u brojnim kuranskim ajetima opisan je na ovakav način. Spomenut je po ovoj osobini da se on okrenuo od svih lažnih božanstava kojima su ga njegovi pozivali, njegov narod, pa čak i njegov babo, pozivali su ga da obožava ta lažna božanstva, on se iskreno, odlučno okrenuo od svih tih lažnih božanstava ka Allahu Đelle Đelaluhu, jednom, jedinom, istinskom Bogu, dostojnom, dostojnom obožavanja dostojnog obožavanja. Pa dakle ove riječi en ta'bud mukhlisa da Allaha obožavaš iskreno imaju značenje da se Allah subhanahu wa ta'ala jedini obožava da se pored njega dželle dželaluhu ne obožava niko drugi i da se on Allah subhanahu wa ta'ala obožava iskreno da taj ibadet koji se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da se u tom ibadetu, dakle, ne pretvara čovjek, da tim ibadetom čovjek ne priželjkuje da se pročuje i slično. Dakle, taj hanefijet, ta ispravna vjera jeste da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala iskreno lehuddin, ispovijeda vjera samo njemu. Lehuddin, dakle, samo njemu. Odakle nam značenje samo njemu? Zato što je džar i međurur, odnosno o, o, o, ove riječi lehu, došle su na početku. Dakle, a pravilo jeste ono što po redoslijedu riječi treba da dođe na kraju. Ukoliko bude stavljeno na početak, onda se njime želi ukazati na ihtisas, na posebnost, na dostojnost. Pa dakle, edinu lehu trebalo bi da dođe, edine lehu, međutim ovdje je došlo lehu din, pa ima značenje, dakle, uh, da se samo Allah subhanahu wa ta'ala obožava, odnosno da se vjera ispovijeda samo njemu. Da se tadajun, da se obožava, dakle, samo Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala, niko drugi. Kao što, dakle, imamo u suri Al-Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nesta'in. Dakle, moglo se reći na'buduke wa nesta'inuk i ovaj kaf, jeli, odnosno ima značenje objekta, dakle, obožavamo tebe, pomoć tražimo od tebe, ovaj kaf je došlo, došao na početak. I jake nabudu, wa i jake nestain, pa ima značenje samo tebe obožavamo, nikog drugog pored tebe. I samo od tebe pomoć tražimo, ni od kog drugog na ibadetu tebi djelle djelaluhu. Dakle, ta vjera hanefijet jeste da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini i da se vjera ispolj, ispoljava ispovijeda samo njemu dželle dželaluhu jednom jedinom. Kaže autor dalje, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعًا نَاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا I to je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, naredio svim ljudima i zbog toga ih je stvorio. Zbog obožavanja Allaha dželle dželaluhu stvorio je sve nas. I ljude, pa čak i džine kao što je rekao Jalla Jalalu i kao što autor dalje kaže, kao što kaže uzvišeni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ A nisam stvorio niti džine, niti ljude, osim da me obožavaju. To je Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, e, zbog toga nas je stvorio i to nam je naredio, kao što kaže u suri Al-Baqara 21. ajetu Ja juhannasu ubudu rabbekum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun o ljudi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala doziva sve ljude. Doziva muškarce, žene, doziva vjernike, nevjernike. Od svih ljudi traži da samo njega obožavaju. U'budu rabbekum, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio i vas i one prije vas. Jeli Allah subhanahu wa ta'ala naredio je obožavanje njega džele dželalu svim ljudima. I propisao, naredio je vjeru Ibrahima, ovaj hanefijet, čistu vjeru obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog svim ljudima, naredio je svim vjerovjesnicima i kao što nam je dobro poznato da se Ibrahim alihi wala nebina salatu salam naziva Ebu Lambija, otac vjerovjesnika, jer svi vjerovjesnici nakon njega, Ibrahima alihi salatu salam došli su dakle od njega, došli su od njega, od njegova dva sina Ishaqa i Ismaila. Pa stoga dakle, svim vjerovjesnicima i naređena ova vjera hanefijet, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam thumme avhajna ilajke anittabi' millete Ibrahima hanifa vama kane minal mušrikin poslije smo tebi objavili slijedi Ibrahimovu vjeru koji je bio hanif koji se okrenuo samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nije Allahu jalla jalalahu druge ravnim smatrao, ni Allahu subhanahu wa ta'ala činio širk. Također, naređuje svome poslaniku Muhammedu alihi salatu sam da kaže قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيم دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio. Na pravi put. Koji je to put? Pravi dinan qiyama. Dakle, velika, časna vjera, značajna vjera, Millata Ibrahim, Ibrahimova vjera koji je bio hanif koji je bio hanif, koji se čisto okrenuo samo Allahu subhanahu wa ta'ala, iskreno i nije bio od onih koji su činili Allahu subhanahu wa ta'ala širka. Pa dalje, autor rahimahullahu ta'ala kaže, osvrćući se na ovaj ajet, 56. ajet sure Dhariyat, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ kaže, ma'na ja'budun e yuvahidun. Značenje riječi ja budun da me obožavaju jeste da samo mene obožavaju, odnosno da samo mene izdvoje u ibadetu. Allah subhanahu wa ta'ala dakle kaže da samo mene izdvoje u ibadetu, da tevhid učine u ibadetu. Kao što se, jeli, slične riječi prenose od Ibna Abasa radijallahu ta'ala anhuma, koji kaže Kullu mevdin fil Qur'an ubudu Allah, fa ma'nahu wahadu Allah. Svako, svako, dakle, svaka riječ u Kur'anu ili svaka poruka koja ima, dakle, koja glasi obožavajte Allaha, njeno značenje je obožavajte samo Allaha, Allahu učinite tevhid, samo Allaha subhanahu wa ta'ala izdvojite u ibadetu, to je samo njemu činite ibadet. Jeli, a kao što smo rekli, ibadet jesu sve riječi, sva dijela, radnje, postupci koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, kojima je zadovoljan od tajnih i javnih, jeli, bilo riječi, bilo, bilo dijela. Zatim kaže autor rahimehullahu ta'ala wa ma amara Allahu bihi at-tauhid. Najveće, najčasnije, najveličanstvenije što je naredio Allah subhanahu wa ta'ala jeste التَّوْحِيدِ jeste التَّوْحِيدِ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ bil ibadah a to je izdvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala u ibadetu, to je činjenje ibadeta samo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I to je prva naredba, kao što vam dobro poznato, prva naredba po redoslijedu Kur'anski sura. Po redoslijedu Kur'anski sura, kada otvorite mushaf, čitate plemenite uzvišene Allahu subhanahu wa ta'ala riječi, počevši od sure Al-Fatiha, prelazeći na suru. Al-Baqara prva naredba koja vam dođe, dakle u tom nizu kuranskih ajeta jeste dakle ovaj 21. ajet sure Al-Baqara Ja juhanna su'budu rabbekum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ljudi, samo obožavajte svoga gospodara. Obožavajte samo svoga gospodara koji je stvorio vas i oni prije vas. Wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk i najveće, najopasnije što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio jeste širk. A širk jeste da se doziva, kaže autor, da'vetu gajrihi ma'hu, da se doziva neko drugi uz Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da se ibadet čini nekome drugom uz Allaha subhanahu wa ta'ala, pored Allaha subhanahu wa ta'ala i to je dakle prva zabrana u Kur'anu, poredosli do kur'anskih uh, ajeta i sura kao što dakle stoji u 22. ajetu odnosno u kraju pred kraj 22. ajeta sure al-Baqara fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun i nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga smatrati ravnim nemojte mu činiti širk a vi dobro znate da niko drugi pored Allaha subhanahu wa ta'ala ne zaslužuje da mu se bilo šta od ibadeta uputi izdvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala u ibadet, odnosno tevhid, čisti tevhid, ima ogromne posljedice, plemenite rezultate, velike blagodati, kako na dunjaluku, tako i na hjeratu. Prije svega, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala osnov, temelj je ove vjere. Kao što i sam Allahov poslanik alaihi salatu vesselam u dobro poznatom hadisu od Abdullah ibn Omera radijallahu ta'ala anhu anhuma kaže al-islam ala hams, islam je sazdan, sagrađen, islam se temelji na pet stvari, pa je na prvom mjestu spomenuo svjedočenje da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, kao što smo čuli, kao što često čujemo, te su nam riječi poznate, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ A džine i ljude nisam stvorio ni zbog čeg drugog, osim da samo mene obožavaju. Radi toga smo dakle stvoreni i mi ljudi i džini. Tevhid je razlog upute, razlog sretnog života na dunjaluku i ahiretu, razlog smirenosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alladina amanu, wa lam jelbisu imanahum bi zulm, ulajke lahumul amn, wa hum muhtedun. Oni koji budu vjerovali, koji budu iskazivali čisti teuhidu Allaha subhanahu wa ta'ala i ne budu svoje vjerovanje miješali sa širkom, sa bilo kojim vidom širka, ulajke lahumul amna, njima pripada sigurnost, smirenost, wa hum muhtadun i oni će biti na pravom putu. Walladhina čtenebu taguta en ja'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bušra fe ibad. Oni koji se klonu svih taguta, svih oni koji se pored Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju, oni koji se klonu svih lažnih božanstava, klonu se, odbiju da ih obožavaju. Wa anabu ila Allah. I vrate se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra. Njima pripada radosna vijest. Febešir ibad. Pa obraduj odmah obraduj takve robove. Allah subhanahu wa ta'ala također kaže Darab Allahu methelen rađulen fihi shuraka mute, mutashakisun Wa rajulan salaman لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى spomnje primjer čovjeka koji je u vlasništvu više ortaka pa svi oni se za njega jagme, odnosno on pokušava svima njima da udovolji. Da li je isti taj poput čovjeka koji je predan samo jednom čovjeku, udovoljava samo jednom čovjeku. Allah subhanahu wa ta'ala primjer je najuzvišeni. Hel je stavjani metela, jel, jel je njihov primjer isti, primjer čovjeka koji udovoljava primjer čovjeka koji udovoljava drugim ljudima, velikom broju drugih ljudi, je li njegov primjer isti poput primjera čovjeka koji je predan samo jednom čovjeku. Da li je njihov primjer isti? Alhamdulillah, bel aktaruhum la jalemun. Nije svakako, međutim većina ljudi ne zna, pa jeli, zapada u taj širk. Zatim, onaj koji bude iskreno obožavao samo Allaha subhanahu wa ta'ala i preseli na tome, zasigurno ući će u džennet. Rekao je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kako bilježi imam muslim, men mate la yushriku billahi shay'a dakhala al-dženne. Onaj koji preseli ne obožavajući i ne čineći širk Allahu subhanahu wa ta'ala, ni u čemu on će zasigurno ući u džennet. Dakle, ko preseli i ne bude obožavao pored Allaha subhanahu wa ta'ala nikoga drugog, bude iskazao čisti tevhid samo Allahu subhanahu wa ta'ala, taj će zasigurno ući u džennet. I njemu će džehennemska vatra biti zabranjena, kao što bilježe imami Buharija i Muslim, da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wa salam, inna Allahe harrama ala nar men kale la ilaha illa Allah, jebdagi bidalike vajha Allah. Allah doista će Allah subhanahu wa ta'ala zabraniti džahnemskoj vatri onoga koji kaže la ilaha illa illallah jebtagi bitalike vajhallah tražeći time Allahovo lice okrećući se tim riječima i dokazujući te riječi svojim dijelima jeli, prema Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom zatim zbog tih zbog tog čistog tevhida ukoliko čovjek dođe sa čistim tevhidom, ne bude činio širka Allahu subhanahu wa ta'ala, a bude imao kod sebe drugih grijeha, Allah subhanahu wa ta'ala zbog tog njegovog čistog tevhida oprostit će sve druge grijehe. Kao što stoji u hadisi kuciju, koga bilježi imam Tirmizi, a šeha Albani, alihi rahmetullah, ocjenjuje ga vjerodostanim, Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kući kaže jebna Adam inneke lau atejteni bi kurabil ardi hataja thumme laqitani la tušriku bi šeja la atejtuke bi kurabiha magfira. O sine Adamov, o čovječe, kada bi mi došao, dakle na sudnjem danu, sa grijesima punim zemlje, dakle kolika je zemlja toliko ti imao grijeha, zatim me susreo ne čineći mi širk, dakle među tim grijesima ne bude širka, nikakvog vida širka, ja ću ti doći, ukoliko mi dođeš na takav način, ja ću ti doći sa isto toliko oprosta. Dakle, oprostit ću ti sve te, sve te grije. I svakako, nijedno dijelo se ne prima bez tevhida. Allah subhanahu wa ta'ala nijedno dijelo neće primiti bez ovog jeli temelja, glavnog temelja svjedočenja i dokazivanja tog svjedočenja da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle dokazivanja svojim dijelima, Kada svojim dijelima dokažemo da Allaha Đelle Đelalu jednog jedinog obožavamo, ništa od svojih dijela ne uputimo nikome drugom osim Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Kaže Đelle Đelalu suri Al-An'am وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَابِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ A da su oni činili širk, da su Allahu Subhanahu Wa Ta'ala smatrali nekoga ravnim, pa tom nekom drugom, ne udu billahi ta'ala upućivali ibadet, bilo bi poništeno zasigurno la habita, zasigurno bi bilo poništeno ono što su oni činili od drugih dijela. I najopasnije, najveće što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, zašto? Zato što je najopasnije što može poništiti čovjekova dijela kao što dakle čusmo iz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz sure Al-An'am jeste širk. Stoga je Allah subhanahu wa ta'ala to najistrožije zabranio. A širk jeste da se Allahu subhanahu wa ta'ala smatra neko sličnim ili ravnim u rububijetu, u luhijetu i njegovim imenima i svojstvima. U rububijetu, dakle, da se smatra da pored Allaha subhanahu wa ta'ala postoji neko drugi koji stvara, održava, vlada, uređuje i slično. Ili da se ibadet čini pored Allaha pored Allaha subhanahu wa taala nekome drugim ili da se neko opisuje i nadjeva imenima imenima i svojstvima koja su jeli svojstvena samo Allahu subhanahu wa taala Abdurrahman As-Sa'di rahimehullahu taala kaže da čovjek uputi bilo šta od ibadeta nekome drugom pored Allaha subhanahu wa taala pa svako ubeđenje svaka riječ i svako djelo za koje postoji potvrda da su naređeni šarijatom, upućivanje svega ovoga samo Allahu subhanahu wa ta'ala je iman, vjera i ihlas, iskrenost u tome, dok je upućivanje bilo čega od spomenutog, ubjeđenja, riječi, dijela, za koje postoji potvrda da su naređeni šarijatom, dakle da su ibadeti, ukoliko se uputi bilo šta od tog spomenutog nekome drugom, pored Allahu subhanahu wa ta'ala, to je širk i nevjerstvo. To je mnogoboštvo i nevjerstvo. Kao što vam je poznato, širk se dijeli na veliki i mali širk, e, stoga i postoje razlike između velikog i malog širka, pa veliki širk izvodi iz vjere Njegov počinitelj vječno će ostati u vatri ukoliko se ne pokaje iskrenom teubom, iskrenim pokajanjem. Taj veliki širk, dijelo velikog širka, poništava sva druga dijela, ohalaljuje krv i imetak svoga počinitelja počinioca i zahtjeva prekidanje svake veze s njim. Dok mali širk ne izvodi iz vjere, počinitelj neće vječno boraviti u vatri ako uđe u nju, ne poništava sva dijela, već samo ono u kojem se nađe ne ohalaljuje krv i imetak svoga počinioca i treba naglasiti da je mali širk, iako se naziva mali, jeli veći je od najvećeg velikog griha, zašto? Zato što je širk. Zato dakle što je širk. Iako se smatrao malim, međutim za njega se kaže da je širk, stoga je najveći od velikog grijeha. I postoji razilaženje među islamskim učenjacima da li će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti mali širk bez taube, bez pokajanja. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, ali postoji velika većina islamskih učenjaka jako mišljenje da Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti, oprostiti ni veliki ni mali širk ukoliko se čovjek ne pokaje iskreno za njih. Budući da je ovo najopasniji grijeh, najveći grijeh, grijeh koji poništava dijela veliki širk i mali širk koji poništava dotična dijela, Allaho poslanika alihi salatu wasalam uputio nas je na dovu da je često učimo kako, bili, kako bismo se inša Allahu tela uz Allahu dozvolu sačuvali širka, svakog vida širka. Preporučio nam je da učimo Allahumme inna na'udhu bike an nushrike bike še'an na'lemuhu wa nestagfiruke lima la na'lemuhu Allahu naš ili gospodaru naš mi ti se utječemo da ti ne učinimo širka u bilo čemu od onoga što poznajemo a molimo te za oprost od onoga ili za ono što počinimo u neznanju. Autor Rahimahullahu Teala nakon što je pojasnio da je najveličanstvenije što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio tauhid, izvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog u ibadetu, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i najopasnije najveće što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio jeste širk, dakle da se uz Allaha subhanahu wa ta'ala neko drugi doziva, odnosno da se ibadet čini pored Allaha subhanahu wa ta'ala nekome drugom, dokazao je to riječima Allaha subhanahu wa ta'ala wa'budu Allahe wa la tušriku bihi še'a i obožavajte samo Allaha ne činjeći mu širk ni u čemu. Došla je riječ še'an, neodređena riječ u odričnoj rečenci, pa stoga dakle je za sveobuhvatnost i Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga ravnim nemojte smatrati, niti dakle činiti mu širk, bilo kakav vid širka, mali ili veliki. S ovim bismo završili kratki komentar uvoda u poslanicu brošuru Tri temeljna načela. U četvrtom, inša ta'ala, predavanju Dersu iz Akideta, odpočećemo sa sadržinom, sa glavnim, dakle, dijelom, ove poslanice brošure tri temeljna načela, kada ćemo dakle odpočeti sa spominjanjem ovih temelja, tri temelja, jeli i kratkim komentarom. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم